Pradžios knyga, septintas skyrius. Viešpats tarė Nojui, eik jarka tu ir visi tavo artimieji, nes tave radau teisų šioje kartoje. Pasiimk iš visų švarių gyvulių po septynetą patinų ir patelių, o iš visų nešvarių gyvulių po patiną ir patelę, taip pat ir iš padangių paukščių po septynetą patinų ir patelių, kad išlaikytum jų rūšį viso žemės paviršyje. Po septynių dienų aš užleisiu lietų ant žemės, keturiasdešimčiai dienų ir keturiasdešimčiai naktų, ir išnaikinsiu žemės paviršyje visas gyvas būtybės, kurias esu padaręs. Ir Nojus padarė viską, ką viešpats jam įsakė. Nojus buvo šešių šimtų metų, kai tvanas prasidėjo. Tuomet Nojus, jo sūnus, jo žmona ir sūnų žmonos suėjo su juo į arką, gelbėdamėsi nuo tvano. Švarių ir nešvarių gyvulių, paukščių ir roplių poros suėjo į Nojaus arką, kaip Dievas buvo įsakęs Nojui. Septynioms dienoms praėjus, tvano vandenis užplūdo žemę Noji, sulaukus 600 metų, antro mėnesio, 17 dieną, pratrūko visi didžiosios gelmės šaltiniai ir dangaus langai atsidarė. Lijo 40 dienų ir 40 naktų. Ta pačia diena į arką įėjo Nojus ir jo sūnus – Semas, Hamas ir Jafetas, Nojų žmona ir trys jo sūnų žmonos. Jie ir visi žvėris, galvijai, ropliai ir visi paukščiai pagal savo rušis suėjo į Nojaus arką, po du visų kūnų turinčių gyvybės kvapą. Įėjusiai jį buvo patinas ir patelė, kiekvieno kūno, kaip Dievas jam buvo įsakęs. Tuomet viešpats uždarė arką iš lauko pusės. Lietus tęsėsi 40 dienų. Vandens daugėjo ir jis pakėlė arką aukštyn nuo žemės. Vanduo kilo ir užplūdo žemę, o arka plūduriavo vandens paviršyje. Vanduo pakilo taip aukštai, kad apsėmė visus aukštosius kalnus, kurie stuksojo po dangumi. Vanduo pakilo penkiolika uolekčių virš kalnų ir juos apdengė ir žuvo kiekvienas kūnas, kuris judėjo ant žemės. Paukščiai, galvijai, žvėris, ropliai ir visi žmonės. Visa, kas buvo gyva ir gyveno sausumoje, išmirė. Taip Dievas išnaikino visas gyvas būtybės, kurios buvo žemės paviršyje, tiek žmonės, tiek gyvulius, tiek kroplius ir padangių paukščius, išliko tik nojus ir tie, kurie buvo su juo arkoje. Vanduo laikėsi žemėje 150 dienų.